CUNES LIMOOTUSAI CUNES LIMOOTUSAI, HOS ETHEASANTO ENTINI POTAMOE BURSAS BRECHOMENAS, ME DUNAMENAI AUTON AFICESTAI, SUNETHENTO ALLEELAIS HOPOS PROTON TO HYDOR ECHPIOSI, EITH HUTOS EPITAS BURSAS PARAGENONTAI sunebe de autais pinuusais di arragenai prin e ton burson afficestai. Hutos enioi ton antropon di elpida cerdus epis faleis moctus hufis thanusi proteron catanaliscomenoi e hon bulontai perigenomenoi.